Occitania izena ez da provinzia historiko baten izena. Izen identitario bat da. Occitania hizkuntza eta kultura baten luraldia da. Nulaz luralde berrian bi identitate badien, katalana eta occitandara, guk barne izan behar dugu. Izen dapenaren bat zordian Occitania, Katalunia edo Occitania luralde katalana izenak defendatu dutut, damuk ez da hun hartuik izan. Ça n'est pas Den izanen da, benahun hartuik sekula. Pentsa ezazie, heben berehun eta hoita zazpi herrietaik, berehun eta sortziek sustengatzen diegu ere kurtsua. Jada, hoita hamar batek katalan luraldia senalia ezaidie. Eskola edo bestetan, Oksitania soileko senaleak ezarten badia, ez die luzaz ianen une publicité de la région. Luraldeko publizitate batetan balin badiote koliur Occitanian ez da iganen. Hoi bezain tximple da, koliur ez da Occitanian. Koliur n'est pas Le problème, c'est le pouvoir. Arrazua, pode zatiketa eta ahala da. Ez da sortu deikien miseria instituzional hunen izena honetan tren kolektibitate berrezibat. sortzen balin bada Euskal Herria entako, aski da Occitania Luraldiaz besteko kolektibitate katalan baten sortzia. Katalaner eman dadila galtegiten diena. Ozenki galtegiten die eta arrazuekin eman dezegun. Paiz katala deituko da eta arrazua konpuntuk dateke que Paris nous lâche. Paisek gitzala doi bat pu. Utze gitzala gue kolektibitaten kudeatzia, Uz gitzala Europako beste lurraldetan ikusten den pode baten ukeitia nun agertzen den egiazko aitzin kuntu kudeaketa eta egiazko pode politiko bat.